nyun ngapunten heh rungokke to dadi azab kubur sing sifate iso putus iso entek iso ilang diganti kenikmatan nah niku siksane sapa siksane sampean lawang memasuki alam barzah dengan membawa dosa gelem ra gelem dosa ki ya ana balesane anggitmu terus ora ana balesane kok nyimut memasuki alam barzah melebunya alam kubur dengan membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah iki tetap diseksa alam kubur lo duwe dosa neng yen dosane pun di ngapura Gusti Allah jenenge nek mlebu alam kubur ora duwe dosa pokoke sik nggawa dosa sing urung di ngapura dening Gusti Allah yo disiksa karo malaikat Neng seksone niki iso berkurang bahkan iso hilang diganti ada diganti nikmat lah berkurangnya seksa, hilangnya seksa sarono nganggo apa? telung perkara siji bidu'ain sebab didongake karo sing tesih urip ten alam donya ngeten iki lho ngono kok jarene donga kanggo wong mati ora tekan iku ora tau ngaji sing ngomong ngono lho kok umpama ndongake wong mati niku ora tekan kanjeng nabi mboten merentah salat jenazah mang pikir to salat jenazah itu tujuane lak ndongake sing didongake li tesih urip apa wis mati lah iya pengen iya, rumah kayak orang tadi diomongi Leono sedulurmu mati, kue ndek kewajiban mensolatkan. Lah solat jenazah tujuannya apa? Dongake jenazah. E. nunggu nonggone takbir ketiga ya Allahumma ghfirlahu ya Allah panjenengan paringi pangapura datang piyambake. Warhamhu panjenengan rahmati piyambake. Lho niki rakyat ya wis mati to sing didongake. lah iya ngono kok iso ngarani ndongake wong mati ora tekan kuwi lho Eh, hey, matur suwun rewangi aku goblok ngono. Tak baleni. Lah iya wong karuan salat jenazah tujuane ndongake mayit. Muga-muga di ngapura dirahmati Allah. Lho ngono kok jarene donga kanggo wong mati ora tekan lho. Kowe nek muni goblok aja karo nyawang aku kowe. Makasih. Lha kok umpama donga kanggo wong mati ora tekan ora ana manfaate. Kanjeng Nabi mboten merintahke salat jenazah. Wong mati wis ora usah disolati, wong didongani ora tekan kok. Oh, apa maneh nganggo dalil-dalil sodron ngono kuwi. Nek ora tekan rak yo bali ngono kuwi. Wong SMS ene ora terkirim ana keterangan gagal. Nek kowe tahlil ya seprono seprene tau tahlilmu kok gagal. tahlil anda tidak terkirim tahu Ini berarti tekan <coughs> yo yo lah terus kae hati saya sahih mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaqawwas yantadiru da'watan tahaqquhu min auladihi ikhwanihi aw sadiqillah fa idal haqiqatu an tahabbu dunia, min ad-dunya wa ma fiha ya iya, iya iya tak cepeti wong tak waca arang-arang kowe ya orang ngerti ya lho mayit tiang ten alam kubur niku kondisine koyok, wong kerem kerem itu bahasa Inggrisnya the, the kelelep kaya wong kerem sing ketawe-ketawe butuh pitulungan nah butuh pitulungan di garis bawahi tiang tenalam kubur niku kahanane kaya wong kerem ketawe-tawe butuh pitulungan butuh pitulungane wong kerem iku kebutuhan sing mendesak kebutuhan sing darurat emergensi ora kena disemayani sampeyan luwe butuh dahar kena disemayani kaya aku ki asline luwe asli luwe butuh dahar ning kena disemayani wis engko wae dahare rampung ngaji sik kena disemayani wong mung butuh dahar mau ngejer-ngejer sidik sik iso diempet Oi. Oi. sing nom-nom kok butuh rabi isih kena disemayani lho padahal yo sangger bengi sekelipan isih kena disemayani setahun ngarep wae rabine kebutuhan sing saya kena disemayani butuh omah isih kena disemayani eh sementara gandul maro tuwa sik tahun ngarep bangun omah dhewe iki kena disemayani ning wong kelelep butuh pitulungan kuwi ora kena disemayani ana wong wis megap megap tolong tolong sing nang dhuwur sik aku tak ganti katok berarti kan kebutuhan yang mendesak toh keluargamu sing wis no alam barzah kae kahanane kaya wong kelelep sing butuh pitulungan mendesak ora kena disemayani tulungono cepet aja mbok semayani lho meneng to ketara ora tau ndongakno wong tuamu wae paham napa mboten maksud kula lha apa sing iso nulungi kuwi donga kanjeng nabi lho iki sing dawuh aku meng nerangke sing iso nulungi kuwi donga dongane sapa anak sedulur kanca auladihi ikhwanihi au sadiqin lillah anake sedulure kanca-kancane Lah kowe sanake to kowe kok iso. Lho yen wis ketemu donga ngono kuwi, mayit sing kelelep kuwi lho. Yen wis ketemu donga, kuwi donga kuwi nilaine luwih larang timbang donya sak isine. Kanggone tiyang ten alam kubur. Diparingi donga, didongake, niku nilaine luwih larang timbang donya sak isine. Mula donga siji dongane anak, anak niku yo kenek diarep-arep dongane tapi anake sampean piro to paling lima kuwi usahane wis bendino nek koalisi ah uh yo mok dadekno lima kuwi berarti sing dongake yo mok lima kuwi sak putu-putune terus wis dongane sedulur sedulurmu yo rolas 14 ngono lah nek kanca kan hitungane tak terbatas relasi yang tak terbatas tambah akeh koncone tambah akeh sing dongake leres Kados kula sakniki ngaji ten mriki kalih panjenengan, otomatis panjenengan sedaya sing rawuh ten mriki dados kanca kula. Lho ngeten iki kok kula mati, sapa muni amin? Umpama Umpama kok aja sik. Kok umpama kula mati ngoten panjenengan disuni hadiah Fatihah kangge ndongake kula ngoten purun apa mboten? Wek purun ya purun tapi aja semangat-semangat ngono. Modelmu kok kaya nyengkakke. Ben cepet ngono. Diomongi aja sik kok. Mula tanggungane sik kathah. Aja dhisik. Tanggungane sik kathah, tanggungan ceramah lho sik 3 taun. Utang ceramah nang sik 3 taun. Aja sik kula. Kersane Pak Sekcam budal dhisik ora apa-apa. Kula gari-gari mawon. Pun monggo, monggo nderekaken. Kula trimo ngalah mawon. Halo. Nduk, eh. Lah dongane kanca karo dongane ora kanca niku beda. Dongake kanca karo dongake ora kanca beda. Eh, nek dongake kanca nek sing didongake kanca tenanan kanca. Tahlil nek sing ditahlili kanca ya semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya khusyuk tahlile. eling eh, apike eling kanca sing ditahlili la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya allah keingi lo sik pengajian dadi banser lo se an keingi la ilaha illallah yo ngadeg napa jokane panggung ngisor ngono la ilaha illallah la ilaha illallah nganggo topi rupane biru ngono lho bocah la ilaha illallah lho saiki kok wis ditahlili la ilaha illallah bocah kuwi lho apian bocah kuwi asline lho kok wis mati to ya la ilaha illallah banser banser iso semangat ya mergo ono bocah kuwi la ilaha illallah eling apike eh. ini orang kanca ya tahlil ora tenanan blas senden ambek nduweh nduweh nah nah hmm. nah nah hmm. nah nah hmm. apa mana berkata gepeng sih nah nah hmm. nah nah hmm. Wong ngamini dongae beda. Nek sing didongake kanca amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kebangetan Mas Eko, Mas Eko. Amin ya Allah. Amin. Kanca wingi ya gaya nganggo kacamata ireng meling-meling ngono kok. Amin. Amin. Centel nang nggone dodo nang Amin ya Allah. Amin. Cak iki wis diamin. Kon